Се кјавате минута сабота постив едно прашање во врска со календарот, како занимливост. И јас самиот реков, значи мене ми се чинеше, изгледаше дека православниот календар за оваа година е во грешка, бидејќи по сите правила беше мејатата сабота, односно мејатата недела да биде а, велик ден, испоред библиското правило, испоред а, пасхалното правило од Првиот Вселенски собор, И ми беше чудно зашто тоа не било така. И реков дека ќе побарам одговор. Претежно мислев на интернет да го побарам од православни свештеници и учители да ми го објаснат тоа. Но кај ќе побараш кога се случи чудото, <laughs> Свети Димитри, и немаш време да прашаш ништо друго. Навистина, ова седмица помина во едно невообичаено е, расположение, така да речем, на македонската јавност. Првот во Македонија се случи според зборовите на еден православен верник, поточно верничка беше, чудо од латиноамерикански тип. Веднаш сакам со тоа да кажам дека во самото православие не беа против ова чудо. Православни верници беа против ова чудо. Бидеќи самото православие поделено во однос на признавањето или непризнавањето на МПЦ. И тие кои што сакаа да и дадат легитимитет на МПЦ, рекоа, е, ова чудо потврди дека сме благодатна црква, дека Господ е со нас, а другите што не ја признаваат МПЦ велеа дека е тоа чудо од латиноамерикански тип. И уште во самиот старт, значи, без, уште пред да се вклучат во дискусиите што имав прилика да ги видам, макар површно, иако не сакам да навлегувам ја самиот во нив, пред да се вклучат било какви протестантски и други дискутанти, во самото православие во старт имаше подолба по однос на ова прашање. И се разбира, после тоа, откако се вклучија и поголем број дискутанти од разни вероисповеди, подолбата беше се поголема и поголема, па и медиумите И на крај сето тоа се претвори во една невкусна политика. Јас имав намера денес, без да коментирам за тој настан, да кажам нешто во врска со тоа како треба да изгледа едно вистинско, така да речеме, чудо Господово, според она што го знаеме од Светото Писмо. Инако, јас самиот значи, не сакав да коментирам за тој настан. И самата Македонска православна црква имаше став дека треба да се испите случајот, па самата црква да завземе став, официјален став, што секојаш беше најавуван дека ќе се завземе после Великден. И штом е тоа така, штом треба да испитаат било научни, било верски комисии, и да завземат официјален став, навистина беше глупаво, од било чија страна, поединечна, индивидуална, да се истршува во јавност, без оглед дали е обичен суеверник или верник, или владика, или било кој друг фактор, беше навистина неразумно да се завзема став пред да се случат тие испитувања од страна на официјални тела. Било научни, било црковни. Денес па и големата сабота, кога редовно секоја година се случува чудото на благодатниот оган во Јерусалим. Денес па прошав една друга интересна информација во врска со тој настан. Првпат го слушам. Се надбра на интернет се, се што ќе прочитате. Не ве само ќе го споделам со вас како занимливост, ни, на, ни оддалеку <laughs> како нешто што го препорачувам дека на вистина ќе биде така, се вели дека таа година кога, кога благодатниот тога нема да падне, нема да се случи во Ерусалим, тоа ќе била последната година на, на овој свет. Ова само како занимливост. Но знаете ли кое е трето чудо е врзано за денешниот ден? Врзано с 14. април 2012 година. Борче знаеме не утекна. Денес е 100 годишнината од да, потонувањето на Титаник. Да, 14. април 1912 година. Што денес е ти роден? А? Па кажи дека има четири чуда. Варет. Дали самото раѓање нечие е чудо? Што мисли? Се разбира дека е. И сега како е можно доаѓа едно бебе на свет, чии што благодарение на денешна технологија комплицирани, сложени органи уште во првите неколку седмици од зачнувањето се формираат и може да се гледаат. И како тоа совршено функционира, освен таму кај што гревот направил проблем и во генетскиот код, во, таа, во тој софтвер, според таа генетска програма, и да дојде такво нешто на свет, и са тоа да не биде чудо. Тоа да биде производ на некој случај. На случајна интеракција на молекули, атоми, хемиски реакции и така натаму. Се разбира, најголемото чудо е, значи самото создавање, самото раѓање е најголемото чудо. Значи, секој ден се случуваат чуда. Колку луѓе се раѓаат во светот ден? Ја не знам сега најновата статистика по ова прашање. Че толку многу чуда се случуваат секој ден, секој обичен ден. Но зашто луѓето не реагираат за тоа нешто како чудо? И конкретно еве една една добра занимливост која што јас ја споделив на Facebook на неколку дена. Кога научниците вели би отклеле на Марс или на некоја друга планета само една клетка, жива клетка. Тие со воодушевеност би изјавиле дека откриле живот на некоја друга планета. Само една клетка да се открие на Марс, тие би рекли на Марс најдовме живот. Би рекли или не би рекли. А една обична клетка е многу сложен организам. Тогаш, прашањето продолжува и понатаму и вели, тогаш зошто една обична клетка во утробата на една жена не ја нарекуваат живот? Кога би биле спремни, ако ја најдат на Марс, да речат, ми живот. И сега, зашто потонувањето на Титаник го нарекувам чудо? Зашто тоа го нарекувам чудо? Титаник беше оној брод кој што според неговите патници и неговиот екипаж беше толку непотоплив, што, како што велеа тие, и самиот Бог не може да го потопи. Значи, беше нивно, <laughs> нивната гордост за тогашното нај, најголемо технолошко чудо, за прекоокеанска пловидба беше проследено и со богохулије. И Џон Ленон еднашка кажал нешто слично, па доби куршум. И тоа само затоа што неговиот а, хомосексуален обожавател го нервирало зашто Џон Ленон има марксистички идеи. Значи, Господ ги користи и најбаналните ситуации во животот на самите грешници, значи тој Чепмен, како се викаше, што го застрала Џон Ленон, беше хомосексуалец, што имаше хомосексуални чувства спрема него, спрема својот идол. И затоа што Џон Ленон, нели, а, меѓу другите разноразни масонски идеи, се занесуваше и по комунизам и по марксизам, и му пукнал филмот на на Чепмен и го застрелал во Нью-Йорк. Се тоа многу банална работа, нели? Меѓутоа, Бог се прославил во таа банална работа, затоа што застреланиот тврдеше дека неговиот бенд се попопуларни од Исуса. На, на Титаник се тврдело дека самиот Бог не може да го потопи тој брод. Што значи, ако Титаник потонал на денешен ден пред 100 години, Тоа било чудо. <laughs> Зарем не е чудо? <laughs> Страшно чудо, да. И се разбира, за оние кои што се родиле во втората половина на 20 век и подоцна, само да подсетиме дека пред 100 години на Титаник не постоеше ниту Леонардо Ди Каприо, ниту некој друг јунак, <laughs> кој што ќе ги спасува безбожниците од, своето, од последиците на, свое, на своето богохулие. Едноставно, историјата не треба да ја учиме од филмови, туку од фактите кои што ни стојат на располагање. Кога читаме во Светото писмо за разноразни чуда, забележуваме дека Како прво, Библијата навистина зборува за многу чуда. Само во Евангелијата, но и во Стариот Завет има еден куп чуда. Луѓето што подразбират под чудо, кога се рече чудо? Подразбират некој невообичаен настан. Како што рече Јолгица, надприроден, И само тоа го нарекуваат чудо, како Божен природните настани, како раѓањето на едно бебе, како да тоа не е чудо. Значи, оно што, што ни е навика или нешто сме навикнати, тоа не ни е чудо. Ако се случи нешто неприродно или невообичаено, така да речеме, е тоа што е чудо. Мегуто, кога ќе се рече чудо во некој христијански контекст, се мисли на некое надприродно Божио дело или интервенција. И сега јас без да коментирам за бил какви конкретни чуда, најмалку за ова кое што ја брануваше македонската јавност, па и пошироко, изминатава седмица, јас само сакам да зборувам за тоа каква е одликата на господовите дела наречени чуда, односно господовите чуда, за да разбереме или да можеме да препознаеме дали некој чудо е на вистина господово чудо или не. Према кога ние би биле во некоја комисија што треба да оцени дали ово или оно и настане некој чудо, по кој критериум би се раководеле? Освен по, значи, независно дали некои научници, научна комисија, таа може да се заврши својата работа и да рече ова навистина е необјаснило од аспект на науката, на природните закони и така натаму. Дали ако, значи, ако некоја научна комисија каже дека ова е чудо, ова е необјасниво, дали тогаш навистина се работи, мора да се работи за Божиот дел? Не мора. Зошто? Зошто не мора? Значи, надприродноста, надприродноста само по себе не е критериум дека чудото или делото е Божио. И сега, значи, тоа е првиот критериум што го се уште не е критериум за препознавање на господовото чудо, но секако надприродноста е критериум. Значи, не може да за да биде господово чудо, Јас реков, многу природни работи се господови чуда, како случајот со, беби, со бебињата, туку ако се работи за чудо во смисло на надприроден настан, за да биде чудо, треба да се очекува дека да е надприроден. Например, на денот на Христовата смрт, од пладне па до вечерната жртва, до 3 часот по пладне, настапил мрак кој што не бил последица на затамнување на сонцето, бедеќи на Пасха, кога Исус бил распнат, месечината била полна, на сосем спротивна страна од сонцето, земјата, значи, помеѓу сонцето и месечината, и тука не може да настане природно затемнување на сонцето. Природно затемнување на сонцето се очекува во близина на младина, во почетокот на лунарниот месец, а не на средината кога е полна месечина. Сонцето се затемни, ја загуби својата светлина. Не постои научно објаснување и после три часот повторно светеше и грееше како ништо да не се случило. Значи, тоа е надприроден феномен. Тоа е навистина чудо. Меѓутоа, Библијата ни вели, како што рековте, дека надприродни чуда може да прави и Божиот непријател не баш такви какви што се господовите чуда, но лажните чуда, направени од лажни пророци и лажни Христоси, се можат да бидат исто така надприродни. Можат. Значи, лажните чуда не се само такви чуда, кои што се обични човечки трикови, обични човечки измами. Еве да се подсетиме на текстот во второто послание до Солуњаните, втората глава, почнуваме да читаме од седмиот стих. Второ послание до Солуњаните, втора глава, од седмиот стих па надолу. Тајната на беззаконието веќе действува, само тоа нема да биде извршено додека не се отргне оно што ја задржува сега. Тогаш ќе се открие и беззаконникот, како кого што Господ Исус ќе го убие со здивот на устата своја и преку појавата на своето доаѓање ќе го истреби. Доаѓањето на тој беззаконник ќе биде под дејство на сатаната со секаква сила и знаци и лажни чудеса. Сила, знаци и лажни чудеса. И со секакво неправедно измамување меѓу оние кои гинат, затоа што не ја примеле љубовта на вестината, та да би се спасиле. И затоа Бог ќе им испрати сила на заблуда за да поверуваат на лагата, за да бидат осудени сите кои не поверува во вестината, а ја засакаа неправдата. Значи, и доаѓањето на Антихристот, кој што, кој што ќе се случи според дејството на сатаната, ќе биде пропратено со секаква сила и знаци и лажни чудеса. Христовите чуда, за кои што зборуваат четирите Евангелија, апостол Јован ги нарекува знаци. Значи, тој е библиски поим. Некое господово надприродно дело, пример претворањето на водата во вино, на свадбата во Кана Галилејска, во Јован 2 глава, апостол Јован го нарекува знак. Тоа беше првиот знак, сака да каже, првиот, првото чудо што Исус го направи во својата јавна служба. Но ќе има такви лажни чуда, односно знаци, и, со, и тоа со секаква сила од страна на сатаната и од страна на неговите слуги. Се секјаваме и на уште при излегувањето на еврејскиот народ од Египет, лажните чуда што ги правеа магесниците или волшебниците од Египет. Нас проти како еден вид контрирање на господовите чуда, што Господ ги правил преку Мојсеј. И што се случи кога во еден момент не можеа, <laughs> кога овие магесници не можеа да парираат на господовите чуда. Тогаш тие самите рекоа, ова е Божи прст. Со други зборови, присуствува на тој настан, за кој што можете да читате во првите глави од втората книга Мојсеева, можеме да кажеме дека едно чудо, како надприроден знак, е од Господа или Божио чудо, ако е од таква природа што сатаната или било кое, било кое создание не може да го имитира. Не може да го имитира. Односно, не може да го копира, не може да направи такво нешто. Например, само Господ може да создаде живот. И тоа од ништо. Тоа никој друг не го може. Ако некој создаде живот од ништо, тогаш тој би можел да се изедначи со Господовата сила, мудрост и така натаму. Меѓутоа, никој не може да создаде живот од ништо. Никој не може да отиде во лабораторија и со не знам какви експерименти на спојување на атоми, молекули и така натаму, органска, неорганска материја, под овакви или онакви услови не успел да произведе живот. Жива клетка, жив, макар и најпрост организам, не може. Само Господ создава живот. Сатаната или било која друга надчовечка интелигенција на создадено существо не може да направи такво нешто. Што ќе биде понатаму критериум за препознавање на Господово чудо? Да се позанимаваме со Христовите чуда. Како најрепрезентативни. Иеко, тој критериум може да го препознаете било каде во Светото Писмо, каде што се зборува за Божи чуда. Значи, тој критериум гласи, би бил трет така поред, но еве, да не ги броем. Да, Господовите чуда се целесообразни. Тоа значи имаат своја цел, имаат духовен смисол. Например, Исус ја воскреснал Јаировата керка или момчето од Наин. Кој бил смисолот на тие негови дела? Значи, да даде живот. Дали воскресението, меѓу другото актуелна тема овој викенд, е Господово чудо? Дали некој друг може да воскресне? Не. Како што никој друг не може да создаде, дури најмудриот и најсилниот ангел или било која создадена интелигенција, така никој друг освен Господ не може да воскресне нешто што е мртво, а било живо пред тоа. Не може да врати живот, како што не може да создаде живот. Само Господ тоа го може. Меѓутоа, зошто Господ воскреснувал? Значи, има, има своја цел дава живот, враќа живот, докажува дека тој самиот е Господ, дури и за оние негови симпатизери кои што не биле спремни до таму да отидат, да го признаат за таков. Било лесно се каже Исус е Божи пророк, Исус е светец, Исус е добар учител, Исус зборува вистина, ама да се каже дека бил Божи син, некој што за себе вели јас сум, тоа било премногу за евреите, но било премногу и за мнозина негови симпатизери, за мнозина негови следбеници. Значи, едно господово дело треба да е целесообразно, треба да има јасно, јасно дефиниран смисол. Не може нешто да се случи што ќе предизвика интерес, сензација, љубопитност, а не е јасно која е пораката на сето тоа, зошто тоа се случува, и не е јасно кој тоа го прави, како прво. Значи, истакнувајќи ги овие критериуми, дека само Господ е тој, значи, Божите чуда се такви што само Господ може да ги направи, со тоа сакаме да го препознаеме они што стои зад зад нив, зад нивните дела. Секојаш кога Исус правел вакви дела, се знаело дека тој ги прави. Значи, не се случило некакво мистериозно воскресение на Јаировата керка, па да не се знае и како се случило ова. Се знаело дека Исус тоа го направил, или Лазаровото воскресение, Исус се молел на својот отец и Лазар излегува на негова заповед од гробот. Значи, Господ не прави чуда во тајност, па да не се знае кој тоа го направил, како тоа се случило, и да мора сега луѓето да истражуваат зошто и како тоа се случило. И на крај, значи, да постои можноста да се отиде, да се забега во погрешни насоки и да се донесат погрешни заклучици. Господовите чуда се јасни. Тоа може да биде четврти критериум. Јасни. Се знае дека тој ги направил. Во негово име се направени. Неговата сила се манифестира јавно. Дури при создавањето на овој свет, кога не постоел никој жив човек од оваа планета, сепак Господ и тоа дело го правил пред очите на милиарди, милиарди создадени суштества кои што тоа го наблюдувале. Господ никогаш ништо не прави нешто тајно. Мистериозно, без тоа да им го објави на луѓето, на создадените суштества, на неговиот народ. Тој никогаш не се крие. Например, направив нешто, чудо, е се вие чудете се. Како тоа се случило, кој тоа го направил и обидете се да дознаете да ме откриете дали јас го направив. За жал, настаното Свети Димитрија е таков. Се случува нешто, се шо е тоа? Што е тоа? Кој тоа го направил? Па треба комисија, па треба ова. Господ не работи така. Господовите чуда се јасно и јавно направени во Негово име, со повикување на Неговата сила, но и тоа, што до сега го кажашме како критериум, не мора да значи, значи, ако се повикува Господовото име, ако во Негово име се прави некое чудо, дека тоа е навистина од Него освен оние чуда кои што се Божи прст, значи создавање, воскресение, нешто што навистина само Бог може да го направи. За помали чуда од овие, самото повикување на Божиото име не е гаранција дека, дека чудото е од Него. Зошто? Бидеќи и демоните може да го направат, дури и кога се работи за надприродни настани. Кога зборува Флани за 20 годишнината од моето прво читање на Новиот Завет, на 17 годишна возраст, не знам дали споменав тогаш, но еве сега ќе споменам, оно што прв пат, значи тогаш споменав дека мојата вера се роди кога го читав, значи почев од Матеј, од почеток на Новиот Завет, И кога стигнав во 24-та глава, тогаш поверував. Значи, пред тоа ми се допагаше многу тоа што го читав. Но дури до 24-та глава, значи, иеко ми се допагаше, иеко го сакав, иеко ме воодушевуваше, дури тогаш поверував. Но пред 24-та глава, Оно што најмногу ме воодушеви, читајќи ги Христовите дела во Евангелијата, не беа самите чуда, туку Христовиот карактер, односно неговата доследност во правењето на тие чуда. Например, ја бев многу повеќе воодушевен од оној текст кога кралот Ирод Антипа бара од Христа да направи чудо, а тој не прави ништо. Иеко пред тоа, целото Евангелие зборува за негови чуда. Тоа многу повеќе ме воодушеви, Христовото одбивање да направи чудо, значи Христовата пасивност во тој момент, отколку неговите активности пред тоа. Се разбирам, но таа пасивност има смисла <laughs> кога се, кога се кога веќе знаеш дека се случиле сите тие активни негови дела пред тоа. Христовиот карактер, значи тој никогаш не прави чуда, Господ никогаш не прави нешто, само за да предизвика сензација и еуфорија. Тоа може да влезе и во делот на целесообразност на чудата. Но е еден битен критериум. Значи, Христовите или Господовите чуда се такви, кои што никогаш не се направени, никогаш не се прават, само заради сензација и еуфорија. Тоа е дел, така да речем, од целесообразноста, критериумот за целесообразност, но еве, ја го избив како посебен критериум. Примерот со Ират Антипа е таков случај. Зошто Исус одбил да направи чудо? Во случајот со Ират Антипа. Зошто Исус не правил чуда кога бил во пилотовата судница? Зошто Исус не се симнал од крстот, кога луѓето велеле симни се од крстот, па ќе повелуваме. Добро. Значи, сето тоа е, сето тоа е целесообразност. Значи, Христовите дела имаат цел. И не може тој да направи нешто што е против неговата цел, значи, против целта на својата мисија, со тоа и против татковата волја, против Божијата волја. Меѓутоа и кога, кога прави чуда, ги прави со некоја цел. Не, не може да биде самото чудо без некоја цел. Само за да предизвика сензација еуфорија и без да се препознава некоја порака во сето тоа. За жал, мнозина се затрчава да речат дека постои порака и во чудото од Свети Димитрија, а тоа е а, некој повик за покаяние. Господ сака да се покаеме. Меѓутоа, за жал, тој повик за покаяние се претвори во политика и навистина го заслужи епитетот што, како што реков, една православна верничка го даде на тој настан, чудо од латиноамерикански тип. Со други зборови, нешто што не е достојно да се нарече Божие чудо, нешто што служи само за сензација и еуфорија на лекоумните и, на, и нешто што служи само за уште поголемо а, суеверие уште поголем замав на суеверието, а не на верата. Бидеќи верата и покајанието не е нешто што се врзува со дневната политика, со проектите на владата или колко год да ми се допаѓаат или да не ми се допаѓаат некои лица од политиката. Господовите дела се секогаш над нив, над политиката, бидејќи политиката е најмизерната област најниската и најмизерната област со која што може да се занимава човечката интелигенција.